Я в цьому питанні некомпетентний, відповів знехотя, аби той відчепився. Але шафран присікувався далі. Йому подобалося грати роль балакуна красномовця, отакого, бачте, великосвітського богемника. На сцені оплески все рідше супроводжували його виступи. Вдома бідолаху оточували нелюба дружина та улюбленець уран. Собака дуже кмітливий та перед ним не похизуєшся, не покажеш, на що здатний. А тут трапилася аудиторія, що кращої і не вимрієш. До того ж, колишній нінин вихователь смертельно заздрив їй на її сценічний успіх, а своєму мимовільному суперникові мстив за нінине кохання. Некомпетентні? вигукнув патетично. Ви? Боже милосердний! одружитися з артисткою і вдавати святу наївність. О, ви дипломат, вас би на міжнародну арену. Він явно кипкував, задоволений своєю дотепністю. Вас би, люденьки, раптом перебила мовчазна Одинцова. Їй у хвилину одвертості Ніна розповіла колись про своє минуле. Аннушка відчула, що вся ця розмова недоречна і зайва, але раз уже вона почалась то зовсім зайвими при ній будуть випадкові свідки. Тому запропонувала вольському дзендрі гайда на Володимирську гірку. Я була там удень, кажуть, увечері. Увечері, підтримав її Аркадій. Він теж почував себе тут п'ятим колесом у возі. Ввечері Володимирська гірка найефективніше містина в світі. Що там Неаполь? А ви в Неаполі були? іронічно запитав шафран. Буду, зухвало заявив Аркадій, лютий на балакуна, який зіпсував їм вечір. А я був, похвалився своїм туристським пріоритетом Сергій Петрович. Але на його репліку ніхто не звернув уваги. Компанія розбилася нарівно. Троє пішли милуватися вогнями за Дніпров'я, троє залишилися в номері. Ні, ні, як господині, годилося б запропонувати гостям чай або каву. Вона не квапилася цього робити, сподіваючись, що в шафрана вистачить такту забратися геть. Старий відчував її бажання і навмисно робив наперекір. Вас би, мій любий друже, призначити міністром закордонних справ, некомпетентний. То я поясню вам, любий друже. Андрій стримував себе, щоб не завдати прикрості Ніні. А Ніна тим часом виключилась. Вона вміла це робити. Сергій Петрович не вгавав. Ми, артисти, не тільки жертви богеми, ми циніки, і це цілком закономірно. Ми живемо чужим життям, і чуже для нас головне, воно нас годує, приносить нам славу, визнання, звання. А на своє ми дивимося як на щось перехідне, тимчасове, маловартісне. Яку роль я одержав? Проблема номер один. Як вона мені вдалася? Номер два. Як її оцінили публіка, преса три. А решта байдуже, решта ніщо. Кохання, сім'я, так звані моральні обов'язки, та й побут наш, виїзні вистави, гастролі зйомки в кіно, переходи з театру в театр, переїзди з міста до міста. Тут не до родинного кубейця. Важко було сказати, що старого найбільше муляло бажання досадити суперникові чи намагання виправдати свій родинний крах. Колись один миткий антрепренер сказав будуть гроші, буде й кумедія, Отаке, мій любий друже, наше життя буття. Ніночка ще молоденька, а й вона вже скуштувала всякого. Не без твоєї допомоги, хотів жбурнути у вічі своєму недругові Андрій Степанович, та не встиг. Заговорила Ніна. М'яко, лагідно. В глибокій задумі вона зверталася до Андрія. Він дуже нещасна людина. Одного разу він розповів мені своє життя. Аж страшно було слухати. Добрий а робив жахливі речі, жив, наче у вісні. Іноді прокидався, ненавидів себе і знову чинив Гедоту. Про женщин говорить так задушевно, з повагою, а жив з ними, як звір. Дивні люди, безвільні, безформні. Коли вже вони зникнуть? Андрій відразу пізнав Нінин монолог з другої дії чудаків а заслужений артист нічого не второпав. Ця горківська річ давно не йшла на сцені, ані вчора, ні позавчора на німених спектаклях шафран не був, сам у ці вечори грав. Про успіх Ніни знав із чужих уст. Недоречно ляпнув Про кого ти, Ніно? Це не я, а Олена Миколаївна, про самоквасова. А, даруй, не бачив, не міг. От вам, любий друже, ще одна деталь нашого акторського животіння. Нікого, опріч своїх безпосередніх партнерів, не бачиш.